Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës ju prezanton ligjëratën me temë Fitër Bajrami. Vlerat e ahiretit janë ma të mira edhe janë të përgjithmonshme. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Edhe masanej e përmen emnin e Allahi xhel-le xhelaluhu m'mira, e fal namaz, e fal namaz. Por njerëzia shumica ma shumë po jepin rëndësi, domethonë jetës dynjas, por është e gabushme, Se vel ahiretu hajrun ve ebka, se ahiretit, mirat e ahiretit janë ma të mira edhe janë të përgjithmonshme, janë të përjetshme që kurrë nuk shterën edhe nuk sosen, inne hadha le fis-suhufil ula, të fjallë që pojnimi ju nuk janë veç në Kur'an, po këto janë edhe në librat e përparshme, që në suhufet e Ibrahim a.s. se të mirat e dynjas po i mashtrojnë insan, që i qesin prej rrugës e e e lonë ibadetin e Zotit, dhe që këtu është gabu shumë, një insan që i lënë të mirat e ahiretit për të mirat e dynjas, se sado me konë të mirat e dynjas të mira, prapë masi kanë m'u hjek, me dalë prej dore s'vyjn kurgjo, A të mirat e ahiretit vllazën janë ma hajr, po thotë Zoti hajrun ve ebka edhe të gjithmonshme janë, daim e ebed, kurrë të mirat e ahiretit nuk sosen, ishalla na bon Allahi nasib me i me i fitue e me i gjetë kur të shkojmë na te Zoti xhel-le xhelaluhu ve xhel-le shanuhu. të gëzueshëm, ta lypim Allahi xhel-le xhelaluhu ve xhel-le shanuhu, që të na pagun, na jep edhe bakshishe, lidhe me këtë ibadet që e kemi bo që një mujit Ramazan. Ishalla Allahi mas pari na e ka bo kabul, edhe sot me të mirat e veta na bën nasib e na pagun. Se sot Bajram, id i, thonë arabisht, E ka ky Allahu dhul xhelal prap, rahmetin e vet e ymetit Muhammed. Në, në ymetin e Muhammedit është razi, edhe sot i këqyr ymetin e Muhammedit vetëm me rahmet e nuk i këqyr hiç një herë me gazep e kurrë në të keqe nuk i këqyr. Ibni Abbasi radiallahu anhuma e qet këtë hadith të pejgamberit sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam që thot Muhammedi sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam ka thonë Idha kane jeumu idil fitri kur të kur të buhet dita e bajramit fitrit qeti bajrami i thonë fitr bajram për sebep që ti ta jep fitrën para tina Fe idha berezu ila musallahum, kur të dalin në vend ku falet namazi i bajramit, kala Allahu teala Zoti u thotë atyne melaqeve, ja melaiketi, ej melaqet e mija, ma xhezaul exhiri idha amile, çka është xhezaja atina punëtorit kur të punon, se insani n'dynja t'mirat e ahiretit nuk i sheh, vetëm i shofim me, me, me, me besim. En-nasu nijamun idha matu intebehu. Insant jon në gjumë kur të desin qatëherë çohen, domethonë të mirat e zotit, çka na ka bo Zoti neve vadë, na vesh kur shkojmë te Allahi dhul xhelal i shohim se në dynja sa të jemi s'munemi i pa, vetëm i besojmë Zotit, çka ka thonë edhe pejgamberit me qit besim, i shohim me zemër e jo me sy. A kur shkojmë në ahiret që kemi me i pa ato të mira me sy, edhe vallahi kena m'u bo pishman, që pak kemi bo ibadet për Allahin dhul xhelal, se me konë insani qysh pej se të lenet edhe teri t'des me konë me krye n'sexhde i doket apet pak që i ka bo zotit ibadet. ve amelil hajri vel birri edhe punoni sen t'hajrit edhe sen të mira. E i kujnë e në të ahë sen të mira, për zotit e i pejgamberi për një, mines salati vez zekati, falni namaz, epni zekat, vet tesbihi vet tehlili, bëne Allahin tesbih edhe tehlil, tesbih i thonë subhanallah, tehlil i thonë elhamdulillah, subhanallahi vel hamdulillahi, pandërpre hiç thuni, se këto dy fjalë janë hafifetani alel lisan, thekiletani alel mizan, shumë të leta janë në gojë, po shumë të rana vinë në terezi kur dalim nesër para huzurit zotit, që na i mat zoti në terezi gjynahet e sevapet. Fe innehul jeum, se kjo ditë, Alladhi yaghfiru Allahu ta'ala fihi dhunubakum. Në këtë ditë Zoti Dhul Xhelali ja u bën magfiret gjinohet e juve ve jestexhibu duaekum edhe ja u bën kabul lutjet e juve, duat e juve, çka t'i bëni Zotit dua edhe t'i lutni ve jendhuru ilejkum bir rahmeti edhe Zoti ju kqyr sot juve me rahmet. Kështu ka thënë pejgamberi sallallahu taala alaihi wasallam, për këtë sebab lazëm musliman, pse na ka ardhur dita e gëzimit edhe dita e Bajramit, nuk duhet nga gëzimi dhe t'mirrum me sene që janë kundra shariatit dhe kundra Zotit, po duhet të merrem me ato sene që janë razi Zoti Dhul Xhelal, sikur sadaka, sikur që ndjeha punë t'hajrit, namaz, Vallahi vllazën, çka ka thonë Zoti dhe pejgamberi, ato fjalë janë hak. E masi ne kanë bu këtë vad, Allahi dhul xhelal dhe Resulullah sallallahu taala alaihi wasallam, atëherë na s'duhet për pas shybe as zerre këtu, se Allahi dhul xhelal edhe sot na ka bu afv e magfiret. Që 30 ditë s'ka ditë që s'kemi bo istigfar. Që 30 ditë vëllazën kemi kënu Kur'an, kemi falë namaz, kemi ngjinu Ramazan, kemi falë namaz edhe plus namazit përditshëm edhe taravih namazin e kemi bo, kemi falë edhe natën e Lejlei Kadrit që ibadeti asaj nate. Hajrun min elfi shehrin, ma i rëndsishëm se një një mijë muj, tetëdhjetë e tri vjet e katër muj, ibadeti i natës, veç Lejlei Kadrit e ka derexhen. Në emër të Allahit xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu, Zoti neve na ka fal, inshallah edhe na run mos m'u përly mo edhe mos m'u zhyt në mëkate. Por bajramet e muslimanit janë qështu vllazën, siç ka thonë Enes ibn Maliki, radijallahu anhu, ky ka thonë, muslimant i kanë pes bajrame kryesore. Tash, disa pej muslimant, pej këtyne es'habeve, jenë konë, zahiren sikur na qështu janë gëzu ditën e bajramit, edhe qjo është edhe drejt m'u gëzu, edhe i kanë qitë sururin, gzimin për mejdanit. Se Zoti Dhul Xhelal ka bo rahmet në ne edhe ishalla na ka bo afv e magfiret. Por, prap se prap, ata nuk jenë largue pej frikës që i kemi prite për parsme që kemi me shku në ahiret. Pes herë ka thonë, pes bajrama insani n'dynjat i ka i një me të uli. Kullu jevmin jemurru alel mumini ve la juktebu alejhi dhenbin fehuve idin. Çdo ditë që i kapërcen një muslimonit edhe nuk i shkruhet asnjë gjyna, ajo ditë është bajram për muslimoni. A qajo ditë që i shkruhet gjynahi nuk o bajram për to. Edhe në kërë së është ditë bajram. A ti muslimoni sot që bën gjynah edhe i shkruhet, bajram vllazën nuk është bajram për to. Runu, mos bëni kundërshtim n'këtë ditë që Zoti dhul xhelal e një edhe bën rahmet. Edhe qajo ditë që do të kalon për urën e siratit, do të kalon përmi xhehnem. Ura e siratit është e kurdisne vllazën mi xhehnem, Insan që ka që pa kalu përmi të çare s'ka, vetë Allahi ka thonë esteidhu billah, ve in minkum illa variduha ve kane ala rabbike hatmen makdija, s'ka kush pej juve që s'ka me bo vurud, domethonë që s'ka me i ra përmi, këtë e ka bo Zoti kaza, Kazaja e Zotit e kryme është kjo. Pa kalu mi xhehenem çare nuk është. Inshallah na e bon Zoti nasip me konë prej atyne, që kur shkojmë n'xhenet e vesmi për të Zotin, a kemi kalu për, përmi sirat që Zoti na ka bo vad me kalu, e na ka të thonë me lesë se ata që dikur të jetë Thonë, ne kemi ka përcy ve huve hamidetun ve hije hamidetun, keni kalu mi të por xhehenemi u kon i shkym. E zemrat e nurit muslimanit, nuri i zemrës muslimanit e shkym flakën e zjermit xhehenemit biiznilahi teala edhe nuk e surë. Vetë Zoti në Kur'an na ka thonë, lil-ledhine ahsenul husna ve zijade. Ata njerëz që punojnë mirë, punojnë ibadete t'hajrit, i besojnë Zotit, atyne xhel-le xhelaluhu Zoti ka me i pagu me të mira, edhe ka me jau dhonë ma tepër se sa që patën punu. Thuhet, duhet punojna edhe me tu, edhe se e kemi bajram. Pejgamberi Alejhi Salatu ve Selam ka thonë, Inne lil-lahi teala melaiketen jetufune fit-turuki jeltemisune ehledh-dhikri, Allahi e ka një tjetër tajfe t'melaqeve që kërkojnë nëpër dynja edhe lypin njerëz që i bojnë Allahit ziqër që e përmenin Allahin e që i bojnë Allahit ibadet. Fe jes'eluhum rabbuhum, Allahi xhel-le xhelaluhu ve xhel-le shanuhu tash i vet ato melaqe. Ve huve alemu, ai Allahi e di ma mirë se ato, por i vet melaqet çka po thonë për provim. Ma jekulu ibadi, e melaqet e mija u thot Allahi xhel-le xhelali, çka po thonë kullët e mi. Hamd edhe shyqyr të bojnë ja rabbel alemin, thonë, elhamdulillah, në tona të mirat që jau ke dhon, edhe pastrojnë ty prej seneve nuksan sifate që nuk i e hitë, atëherë Zoti thotë, hel reevni, kta insan që po më bojnë mue kështu tesbih edhe tehlil e tahmid, a më kanë pa mu ata ja melaqet e mija. Fe jekulune la, ato i thonë, jo ja rabbi, E po çka po lypin ata që janë bo aty janë bo tub, edhe po m'bojnë ziqër mue, edhe po m'bojnë tesbih edhe tahmid, a po lypin naj sen. Kale jekulune, jes'elunekel xhenne. Melaqet i thonë, po ja rabbel alemin, po e lypin xhenetin. Kale, Zoti ju thotë melaqeve. Melaqet thonë jekulune lev ennehum reevha kanu eshedde alejha hirsan ve, ve eshedde leha taleben ve azame fiha rakbeten. Ja jo, rabbi, me konë se e, kan, e kishin pa ata xhenetin, ma fort ja kishin pas kujt në to, ma fort e kishin kërkue edhe ma fort kishin pas rakbet edhe ma fort e kishin Atëherë dhe zotit, atëherë melaqet i thonë zotit, ja rabbi, filani është konë me ta ulë, rastësisht, se nuk është pej tyne. Vetë Allahi i përgjegjet atyne melaqeve, u thotë, Ni njeri që u gjet me këta, nuk bon me konë i keq, po dhe ai ka me konë i mirë bashkë me. Allahi na boftë nasib ja rabbel alemin, xhymle ymeti Muhammed dhe neve me konë pej atyne. Vllazën çka është xhemati i mirë, çka do me thanë, çka e ka domethanien, ky hadith lidhje me një musliman që shkon e falet me xhemat. Në rast, rast, kajherë, po, apet ma mirë kajherë se hiç, se vetë Allahi dhul xhelal, që e tregoi hadithin Pejgamberi sallallahu ta'la aleyhi ve sellem, Dhe e pëlqen atë njeri që shkon kajherë dhe ulet me, me njerëz të mirë, se Zoti nuk e dan rahmetin e vet një auzon dikujnë e tjerë dhe tjerët i lon pa rahmet. Po kur bon rahmet Zoti, si osht një grup, bon rahmet në të gjithë. Pra se dhe vllazën xhemati osht i lavdushëm, Po na vllazën musliman, e hamdi koftë Allahit xhelle xhelaluhu e xhelle shanuhu, jo veç sot, jo veç sot ditën e bajramit, po pej se ka fillue muji Ramazanit, na qetu bashkë i kemi bo Allahit ibadet, qishtu jemi konë gjithë, më sot jemi konë bashkë të asërë, tu jë të gavati pak diçka që kemi pas kësi, Edhe gjithnjiherë ditë e Zotit s'ka pas që s'i kemi bo Zotit tadhim, e tesbih edhe tehlil, e s'ka pas ditë që s'e kemi lypë me na bo Zoti nasib xhennetin, edhe s'ka pas ditë që s'kemi lypë me na rujtë Zoti pej xhehennemit, edhe kemi pas shoqni përzit me asi që i kanë pas amelet e njejta, Sot vllazën, në këtë ditë që kemi dalë, kaq të mira Zoti që na ka premtu, na jemi dalë m'u gëzu edhe me na pagu Allahi me të mirat e veta që i ka hitë pasyve, por Kemi edhe tjera fjalë që insani duhet m'u tutë e mos me harrue edhe se gëzohemi ditën e sotit mos me harrue disa sene që i kemi pa bo E ky Haruni si mret kishte edhe dhe zëli jetë mirë, atë mirë me, me, me, me tona të mirat qa i duhet një insani. E kur hipke ditën e Bajramit edhe dilke ky me shkue në xhami ose në krype aty me shku te shpia, Harun Reshidit ja thojke këto fjalë. Fe hel eminte ja Harun Reshid, a je pështu ti, a je i sigurt që je pështue pej azabit, innehu ala kul-li shejin shehid, se Allahi i din tona, gjo mshehtë te Allahi nuk është. Harun Reshidi jo vlla që ju idhnojke si mret, po niske kajke teri që u pakke tu kajt, kur i nike këto fjalë pej Harun pej Behlulit. E qitu po thomi ishalla kemi bo tevbe boll, edhe istigfar boll, edhe kam ymyd ishalla s'na bon Zoti kadër mu kthy n'ato punë të kqia që i kemi punu. Për qata edhe jemi dalë sot këtu, me, me, me, me vërtetue, ato që i kemi punue 30 ditë, edhe me thonë ja Rabbel Alemin, bona af e magfiret edhe anaj ato të mira që ne i ke bo vad, Që mo kurrë tyben kena me i punu ato të kqia që i kemi punu. Ishalla po thomë me gojë qishtu, pra ishalla edhe me zemër është ashtu edhe me punë. Lejsel idu limen xhelese fil kusuri ve innemel idu limen texhe. Texhehheze lil kuburi. Nuk është bajram për ata njerëz që ungjet nëpër shpijat e nalta, nëpër këto rezidencat tona që po i marojna tonë, që po mendojna me mretnue gjithmon e po i lidhim me hekra në alamet, e bajram është për insan që e pregadit amelin e aj amel bashkë me ty vjen në vorr e të bon shoqni në ven ku s'është kërkush me ty përveç Allahit xhel-le shanuhu edhe ameli yt se kërkush me ty nuk është vjen mali edhe evladi Teri n'anë t'vorrit, por vallahi krejt t'lonë, n'osh baba, babën evladi e len edhe met jetim, edhe nonën e len evladi edhe met jetim, edhe mali kthehet prapë vetë taj që të një borë, se ty vetë ndërsa me ty vjen, Ameli yt që ke punu e qaj nuk dahet kërkun, e lum aj musliman që në dynjo sa t'osht i vjen men çka po bon, e bon amel për natën e vorrit, e pregaditet për natë vorrit, e jo për shkret për këtë shkret dynja e vetë, e me harrue ahiretin. Shumë mirë vllazën që na i ka dhon Zoti këto të mira edhe po marojmë shpia edhe po kemi ndërtesa edhe po kemi tona të mirat e zotit hajen, pijen, shtrojen, mlojen. na kqyr neve ymetin e Muhammedit me rahmet me. Edhe kqyr çka na thotë Zoti n'një hadith, hadithi kudsi. Idha kane jeumul fitri ve harexhen nasu ilel xhebaneti. Kur të bëhe, kur të çohen insant ditën e bajramit e shkojnë n'atë venin ku caktohet m'u falë bajrami. Nëpër toka të islamit, vllazën, shumë vena, bajrami n'xhamija nuk falet, se nuk i nxen, po dalin e caktojnë një ven n'fushë, ku aty ka me mija e miliona gjind, e qaty e kurdisin hytben, e qaty falet bajrami. Xhebane i thonë qatij venit ku caktohet për me falë bajramin. Ibadi, ej kullt e mi, Zoti na thot, li sumtum ve li sal-lejtum, për mue keni agjinu, edhe për mue jeni falë, insarifu makfuren lekum, çonu prej këtu e shkoni te shpia që ju bona unë juve af e makfire. El hamdi i koft Allahit xhel-le xhelaluhu ve xhel-le shanuhu, nihmë e madhe është kjo për ymetin e Muhammedit edhe për neve, qi na vllazën prej Zotit zilxhelal sot e mrrina këtë rahmet edhe këtë makfiret, qi Zoti neve na bon sot af edhe makfiret bi izni Qysh nuk na bën Zoti neve af e makfiret, që e konë Allahi gafur edhe që konë rahim. Na ka thonë Zoti zilxhelal vetë në Kur'an, nebbi ibadi bi enni enel gafurur rahim, ej ymeti i Muhammedit, ka thonë, ej insan, ej kullt e mi, Pejgamberit i thot, thuju ti kullve të mi qi unë jam Allah qi fali. Falës jam, veç lutnu mu me ju falë. Dhe në të imi e kërkoni, se unë gjynahet e juve jau fal. Mjeri ai njeri vëllazër musliman, që nuk kthehet prej zotit pa farë zahmeti, as nuk i duhet avukat, as nuk i duhet me shkrue lutje, veç zemrën e vet, edhe gjuhën e tina, që kthehet prej Allahit zilxhelal, e thotë, ja, rabbi falu, ja, rabbi af e makfiret bon, Allahi zilxhelal, atë në të në kome, po alë i falu. Po mjeri ai vllazën, për një njeri që sos me njeve dhe që 30 ditë Ramazan kurr njëherë të kumë një, edhe sot nuk kumë një, e nuk lut, nuk e lut zotin me falë, atëherë kujna më jalon pojnë aj, i shkret, ja sa dhe dhetit jetë jetë jale pojnë, ku ku për to, e shola kthehet e vjen mundë zotit e këto. Kqyr vëllazën një herë në Bajram Harun Reshidi, ka i ka bu vëllazën. Ka dalë Harun Reshidi një herë, kur i ka qitë në vendin ku janë falë për Bajrami, e ka hipë në minare, e i ka marrë muhendis, i ka marrë ata gjeometri që thomi na, E i ka bu hesap, ashtu tahminen, sa munën me konë këtu njerëz që janë dalë me falë Bajramin. I kanë thonë ata, me mend tona janë sitte mieti elfin, ka gjashtqind Allahu Alem në atë kohë, e kanë bu hesap, sa vend janë, sa njerëz në një metër ungjen, e kanë bu hesap, që janë dalë me falë Bajramin, afër gjashtqind mijë. Atëherë Harun Reshidi u kthy te Zoti Dhul Xhelal, edhe po i thotë Zotit Ilahi, ej Allahi jem, inne haulai raijjeti ve abiduke, këta njerëz janë, ka janë në rojë teme që mund të tu me i rujtë, e me i bo idare. A këta nuk janë të mi, po janë krejt të tu. Pa i dine me abu fli, nuk më kish ardhë mirë me i kthye prapë, po, tuj konë unë një insan që jam tamahqar, nuk jam i dine së përti e të të linë. Ja Rabbi edhe na, thullë na i la babit, po na kemi ardhë te dera jote, Bona af e magfiret e mos na i kthe duart prap ja Rabbel alemin. Këtë dua e boni Harun Reshidi si mbret dhe halife, vëllazën edhe na do ta lusim Zotin tonë së bashku sot, tash që jemi bo tubë këtu, jemi kthye prej rahmetit Zotit Dhul Xhelal, edhe një, një qita njerëz që jemi edhe na qitu me shku me lypë një njeri diçka, i vjen marre me na kthy thatë, Se le mo Allahi që vallahi duart tona thatë ka me i kthy, ka me na bu af e magfiret. Hiç gajle mos kini, edhe inshallah edukimi i këtij Ramazanit, ka bo tesir në trupin e juje në zemrat e juve, edhe nuk e harroni, çka keni fitu në këtë mujtë Ramazanit prapë, me vazhdu edhe mas Ramazanit, se Allahi veç në Ramazan nuk është, po Allahi është gjithmonë. a nuk është qajo xhamia, a thue nuk është qaj Zot, a thue s'na kqyr Zoti, qashtu sikur në Ramazan që jemi bo ibadet, mos një vëllazën, mos e leni që me thonë veç në Ramazan do t'i bojmë Zotit ibadet e pa Ramazan jo. Po është atë me hasha ato veç njerëz të si i bojë të kene, se njerëzit e mirë e dinë që Zotit xhelleshanuhu i bohet ibadet në Ramazan dhe pa Ramazan, veç në Ramazan ma fort, Njëqind mi, e tash nji namaz i haxhit me njëqind mi, njëqind mi namaz, sa ymër duhet me pas njeri me i falë, që që në abu Allah me këto dy sene në emrin edhe ymrin e hazreti Nuhit edhe të kujnë atë. Kjo është vetëm për hatër të Resulullahi sallallahu ta'ala alejhi ve sellem, që i ka thonë Zotit dhul xhelal, ja rabbi, ymri i ymetit përpara shumë i gatë, e ymri i ymetit tem i shkurt, e ata po tutna bojnë amel shumë edhe shkojnë përpara në xhenet. Ma s'pari vllazën na jemi të gjallë. Neve kemi mundësi me thonë Allah edhe subhanallah edhe me vnue kryet në sexhde për Zotin dhul xhelal. Po mos i harrojmë na babat tonë e vllaznit tonë që janë nën dhe edhe janë të lutë. E ata sot që jemi na gjallë mi tokë na marrin lakmi edhe presin pej neve çfarë hedije t'ju çojmë. Edhe për ta të bojmë Se t'i gëzojmë edhe ata për së vdekni, qysh kur po gëzohem vetë na për së gjalli, edhe të shkojmë te vorret, e kurgjo mos di, e knoni ka një elham edhe ka tre kulhuvallaha, e jau bojmë hedije, atyne baballarve tonë, edhe atyne muslimonve të tanë përpara neve. Qe vllazën çka thotë pejgamberi alejhi salatu vesselam. Men mesha ila kabri ebihi jeumel fitri, një njeri që shkon te vorri i babës ose i nonës ditën e bajramit, keteballahu lehu li kulli kademin haseneten, ja shkrun Zoti zul xhelal për çdo hap që merr nga një sevap e ka, teri që shkon edhe që të kthehet me shku me bo zijaret babën, e me ja çue një trohë hedije atij babës tonë se kështë një përpara, e me gëzue edhe ato ditën e sotshme. Po çfarë fudin na jemi të të buta se dhe zunë po jemi të torri më sot. E mos të dish tjetër kurgjo, edhe me mujtë me hosë, me, me u bo hasëm babën e nonën, sa të në ditë bajramit, Zoti xhelle xhelaluhu, ve xhelle shanuhu, ikramat i insanit i ban ditë kijametit këtë në para huzurit zotë. Nuk është bërë vlazën me borë të mund babë. Babë e nënën në me bëjë bëjë shramë në se borë të marë nuk është. Vlazën vjen të rinë ma të e për e vlatë ka jemi jukëtu. Pa e vëta i babë sa i nënë ka bërë të rinë. Zotit ka falë po pe onës të ati me të rrje. Vallohi kurës me koti ma i rinë se babë se nëna. Edhe në kofë se bërë nësë doktor nësë ka dhujë.